Sanskritā vārdi ir kā puķis, tiem ir mainīga noskaņa un izteiksme. Tāpēc sanskritu var tulkot miljoniem veidos. Gītai ir tūkstoši tulkojumu un skaidrojumu. Nav iespējams iedomāties, ka Bībelē varētu būt tūkstoši skaidrojumu. Nav iespējams iedomāties, ka Korānam varētu būt tūkstoši skaidrojumu. Tam vispār nav nevienas interpretācijas. Korāns vispār nekad nav interpretēts – Gītai ir tūkstoši interpretāciju, un to joprojām ir nepietiekami. Ar katru gadsimtu nāk klāt jaunas, un kamēr uz zemes būs cilvēks ar apziņu, tiks pievienots ar vien jaunas un jaunas interpretācijas. Gīta ir neizsmeļama, jo tajā katram vārdam ir daudzas nozīmes. Sanskrits ir plūdens, mainīgs, neaprēķināms, un tas ir labi, jo sniedz tev brīvību. Lasītājam ir brīvība, viņš nav vergs. Vārdi viņam nav uzspiesti, viņš var ar tiem spēlēties. Viņš var mainīt noskaņas un toņus caur šiem vārdiem, un viņš var mainīt šos vārdus caur saviem mainīgajiem noskaņojumiem. Gīte ir dzīva, un visas dzīvās lietas ir mainīgas. Tikai mirušas lietas ir nemainīgas. Šajā ziņā angļu valoda ir mirusi valoda. Tas varbūt izklausās kā paradoks, jo angļu valodnieki apgalvo, ka sanskrits ir mirusi valoda, jo tajā neviens nerunā. Un viņiem ir taisnība, tāpēc, ka tajā neviens nerunā. Tā ir mirusi, bet patiesībā modernās valodas ir tās, kas ir mirušas. Sanskritā neviens nerunā, bet tā ir dzīva valoda. Tā ir ļoti dzīva. Katram vārdam ir pašam sava dzīve, un tā mainās, kustas, plūst līdzīgi upei. Sanskrita vārdu spēles ir ļoti bagātas, un sanskritā vārdi ir sakārtoti tā, ka koncentrējoties uz tiem atklāsies daudz nozīmju pasaules. Vēdas senie raksti nav tikai grāmatas. Tās ir rakstītas viena iemesla dēļ, lai atklātu kādu noslēpumu. Tās nav rakstītas, lai lasītu, papriecātos un noliktu malā kā romānus. Tās ir jāpārdomā, jāapsver, pie tām jāmeditē. Tajās ir jāiet tik dziļi, lai iedziļināšanās kļūtu dabiska. Tās nav rakstījuši parasti rakstnieki, cilvēki, kuri neko nezina, bet tikai apraksta savas egoistiskās izjūtas. Georgs Gurģievs visus rakstus iedala divos paveidos. Vienus viņš dēvē par subjektīviem, otrs par objektīviem. Vēdas un upanišadas ir objektīvas, nevis subjektīvas. Mūsdienu literatūra visa ir subjektīva. Autors tajā ieliek savu subjektivitāti. Dzēnieks, modernais dzēnieks, un gleznotājs modernais Picasso, un rakstnieks, stāstu un romāna autors. Viņi savos darbos ieliek savas domas. Viņi nedomā par lasītāju. Viņiem vairāk rūp viņi paši. Tā ir viņu katarse. Viņos iekšā ir trakums, viņi deg un vēlas sevi izpaust. Tu vari lasīt romānu, bet nemēģini tikties ar autoru. Tā varētu būt vilšanās. Tu vari izlasīt labu dzējoli, bet nemeklē tikšanos ar dzējnieku. Tu varētu vilties, jo dzēja tev iespējams radīja augstākas realitātes mirkļa sajūtu. Tā varēja pacelt tavu garu, bet ja iesi satikt dzējnieku, tad satiksi tikai parastu cilvēku. Iespējams, tu pat esi labāks cilvēks par viņu. Cilvēks caur savu dzējoli nav mainījies, tad kā gan šis dzējols var izmainīt tevi? Tas cilvēks nav iepazinis šos augstumus, vai varbūt ir tos nosapņojis, vai salietojies LSD. Pirms pāris dienām mani apciemoja kāda meitene un teica, es biju Goā, viņa ir mana skolniece. Es lietoju LSD un tad nonācu pie pārliecības, ka pār mani bija nākusi apskaidrība. Un es iemetu jūsu lūkšanas krelītes jūrā, jo man vairs nebija vajadzības būt par jūsu skolnieci. Tas ir trakuma paveids. Apskaidrība nav tik lēta, taču rietumos visu padara lētu. Esmu dzirdējis par triju nedēļu apskaidrības grupām. Pēc trim nedēļām tu esot apskaidrots. Dzēnieks varbūt sapņo, varbūt sapīpējis hašišu, bet zinātnieki saka, ka dzēnieki ir atšķirīgi no parastiem cilvēkiem bioķīmiskā līmenī. Jā, viņu asinīs ir hašišs, patiešām – un viņa var iztēloties un izsapņot vairāk. Viņi varbūt dodas sapņu ceļojumos biežāk nekā citi. Un tad viņi raksta, bet viņu rakstītais nāk no iztēles. Tas nav objektīvs. Rakstīšana viņiem palīdz kā katarse, lai atbrīvotos no smaguma. Taču ir cits literatūras veids, kas ir pilnīgi atšķirīgs. Tas ir objektīvs. Upanišadas nav rakstīts autora prieka pēc – Tās ir rakstītas tiem, kas tās lasīs. Tās ir objektīvas. Tas, ko tās ar tevi izdarīs, kad grims pārdomās par tām, ir iepriekš paredzēts. Ik viens vārds tajās ir īstajā vietā, ir jāuztver katra skaņa. Ja kāds tās lasa apcerot, tad viņam atklāsies rakstītāja stāvoklis, un tas pats notiks ar viņu pašu, ja viņš pakavēsies apcerē. Tas ir tāpēc, ka šie raksti ir svēti. Austrumos ir pavisam atšķirīgs literatūras saturs, pilnīgi atšķirīgs. Tā nav domāta baudīšanai vai priekam, bet tai jābūt transformējošai. Un kad cilvēks ir dziļi iegājis teksta jēgā, un šos tekstus ir rakstījuši cilvēki, kuriem bija zināšanas, rakstīt kaut ko tādu, ko tu nezini, tika uzskatīts par lielu grēku. Tāpēc senatnē sarakstīts tik maz grāmatu. Tagad – Katru nedēļu pasaulē tiek sarakstīts desmitiem tūkstoši grāmatu. Desmit tūkstoši nedēļā. Un tā tas turpinās. Ir parādījušās jaunas raizes, bibliotēkas nespēja uzņemt tik daudz ar vien pieaugošo literatūras krājumu. Tāpēc bija jāizgudro grāmatu mikrofilmus, lai atrastu tām vietu. Pretējā gadījumā drīz vien bibliotēku būtu vairāk nekā citu māju. Pat cilvēkiem trūks pajumtes – Kā tad var nodrošināt pajumtu visām grāmatām? Tas kļūs gandrīz neiespējami. Taču pagātnē ir sarakstīts tikai nedaudz grāmatu, jo neviens nebija ieinteresēts rakstīt rakstīšanas pēc. Modernie autori raksta, jo tas apmierina viņu egoistiskās jūtas kļūt par autoriem. Visi iepazīst tavu vārdu, jo tu esi sarakstījis grāmatu. Bet tava grāmata var būt bīstama, jo tajā būs tavas domas un doma iedīgļi. Ja tu neesi vesels, tad tas, kurš lasīs šo grāmatu, kļūs slims. Ja tu esi jūcis, palasi piemēram Kafkas grāmatas un paskaties uz Picasso gleznām. Pamēģini zīmēt kā Picasso, tu sajuksi prātā. Noskaņojies uz Picasso gleznu un sāc meklēt tajā dziļāku jēgu. Un drīz tu jutīsi, kā tevī ienāk trakums. Picasso ir traks, un viņš savu trakumu ieliek gleznās. Viņam tas nāk par labu, jo ir kā atvieglojums, bet ne jau tev. Tev tas ir bīstami. Esmu dzirdējis kādu anekdoti. Reiz notika tā, ka tika nozagta viena ļoti dārga Picasso glezna, bet pats Picasso bija klāt, kad ieradās zaglis un paņēma gleznu. Tā, ka Picasso zagli bija redzējis. Policija viņam lūza, lai apraksta zagli, kāds viņš izskatījies, kādas ir viņa pazīmes. Gleznotājs teica – Man grūti izstāstīt, bet es viņu uzgleznošu. Un viņš uzgleznoja zagli. Policija notvēra 20 cilvēku. No šiem 20 cilvēkiem viens bija skolotājs, viens politiķis, viens mūziķis, kopumā visdažādākie cilvēki. Un ne tikai viņi. Tika notvērtas vēl daudzas citas lietas – daži mehānismi un pat eifeļa tornis. Padomā tikai tornis, jo nevar jau saprast, ko Picasso zīmē, kāds ir gleznas vēstījums. Tā nesaka neko, vai arī pasaka tik daudz, ka rada sajukumu. Nepiemēro šo metodu mūsdienu literatūrai. Tu sajuksi prātā. Kafka, Sartres vai Picasso gleznas. Nē, dziļumā. Tikai lasot objektīvo literatūru, tu vari iedziļināties un rezultāts būs cits. Objektīvos tekstus radījuši tie, kas zina, kas ir sasnieguši apskaidrību, un viņi ir ielikuši tajos sevi – Tajos slēpjas viņu prāts. Ja tajos iedziļināsies, tad šis prāts tev atklāsies. Biologi saka, ka cilvēks varēja kļūt par cilvēku tāpēc, ka viņš piecēlās kājās un iztaisnoja mugurkaulu. Dzīvniekiem mugurkauls ir paralēli zemei. Tikai cilvēkiem mugurkauls nav paralēls zemei, bet gan 90 grādu leņķī pret zemi. Tas mainīja visu cilvēka būtību. Šis 90 grādu leņķis līdz ar gravitāciju ir radījis iespēju attīstīties prātām. Nu biologi apgalvo, ka tikai pieceļoties uz divām kājām, dzīvnieks ir kļuvis par cilvēku, jo tas visu maina. Galvā pieplūst mazāk asiņu, tāpēc galva un nervu sistēma šeit var kļūt jūtīgāka un izsmalcinātāka. Kad galvā ieplūst vairāk asiņu, smalkie audi tiek bojāti, tie nevar augt. Jo gudrāks cilvēks jo vairāk spilvenu viņam vajag. Iespējams, šim cilvēkam nebūs laba veselība, bet gudrībai ir vajadzīgs zināms prāta mehānisms, ļoti smalks un jūtīgs mehānisms. Prāts ir ļoti sarežģīts, tajā ir 70 miljonu šūnu, kas ir ļoti smalkas. Tām jābūt smalkām, lai mazajā galvā ietilpt 70 miljoni. Tās ir ļoti smalkas daļiņas, un kad asinis ieplūst ātri un lielā daudzumā, tad tās iet bojā. Līdz ar to bioloģiski un arī zinātniski mugurkauls ir cilvēka organismu svarīgākā daļa. Galva ir tikai viens no mugurkaula poliem. Tava esamība ir mugurkaulā, kura viens pols ir seksualitātē, otrs prātā, un tavs mugurkauls ir tilts. Jogā daudz strādā ar mugurkaulu, jo jogi zina, cik tas ir svarīgs. Tā ir cilvēka dzīve – 90 grādu leņķis būs precīzāks, jo tava mugura būs taisna. Tāpēc jogi saka, ka tu sēdi, tad sēdi ar taisnu muguru. Viņi ir izstrādājuši daudzas pozas, asanas. Visas viņu asanas ir balstītas uz to, lai iztaisnotu mugurkaulu, iztaisnotos. Jo taisnāks tas ir, jo lielāks iespējas kļūt gudrākam, zinošākam. Varbūt jūs neesat pamanījuši, bet kad klausāties manī, un jūs interesē tas, ko es saku, tad jūsu mugura ir taisna, bet kad tas jūs neinteresē, tad atslābināta. Kad jūs kinoteātrī skatāties filmu un tajā rāda kaut ko interesantu, jūs tūliņi izslējaties taisni, jo piesaistās vairāk prāta. Kad interesantā aina ir garām, jūs atkal atslāpstat krēslām.